To je najbolja na fila nakon farzova. Ibn u svojim knjigama na početku njegovog toma velikog piše velikim slovima talabul ilmi ibadetun učiti znanje je ibadet koliko je to vrijedan ibadet najbolje govori o tome hadis koji je zabilježio imam termičan u svom sunenu u kome stoji da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم ريدا بما يطلب uistinu meleci kada pored njih prođe onaj koji traži islamsko znanje, zaustave rad svojih krila i moštovanja prema onome koji je počeo tražiti. Po jednom tumačenju hadis znači da oni zaustave rad svojih krila i stanu pored njega mirno dok on prođe iz poštovanja prema njemu, zato što traži to šelijetsko znanje. A Ibn Kajim je spomenuo i drugo tumačenje, a to je hatiha, da svoja krila postavljaju kao vid zaštite onome koji traži znanje. Prema tome, <clears throat> to ukazuje koliko je vrijedno i koliko je važno tražiti znanje. A mi danas govorimo, odnosno nastavljamo govoriti o osobinama odabranih. Prošli put smo govorili i počeli smo sa najodabranijim stvorenjem, a to je Mohamed Salomano. Rekli smo da su najodabraniji ljudi, najbolji ljudi, bili poslanici i vjerovjesnici. I rekli smo da je naš poslanik Salomano kao najodabraniji i najbolji vjerovjesnici sakupio sve osobine koje su imali prethodni vjerovjesnici. I zbog toga govorimo prvo o njemu i tako je naš eh, sahibija Ibn Đauzi, rahmahullah, i otpočeo svoju knjiz, knjigu osobine odabranih, Sifatu Safva, upravo sa govorom o našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi Rekli smo da ćemo govoriti o poslanikovim osobinama u ibadetu i u međuljudskim odnosima. Pa smo govorili o poslanikovom odnosu u ibadetu prošli put i vidjeli smo kakav je imao odnos prema namazu. A odnos prema namazu podrazumijeva odnos prema čistoći, prema abdeslu i tako dalje. Vidjeli smo kakav je imao odnos prema zikratu i sadaki vidjeli smo kakav je odnos imao prema ramazanskom postu i prema na filama posta. I ostao nam je hač. Stigli smo do hača. Svakom umetu bilo je propisano da veličaju određeno mjesto. Allah je odredio za ovaj umet da veličaju Kaabu. Kaaba to je jedino mjesto na zemaljskoj kugli oko kojeg se smije kružiti. Kao vidi badet. Zbog toga kruženje oko kaburova kruženje oko nekih drugih kuća ili građevina nije propisano i u najmanju ruku je novotarija. Iznad Kabe preneseno je u hadisima da na svakom nebu postoji Kaba za meleke. Spomenute su nam imena dvije te Kabe. Jedna je Bejtul Izze na zemaljskom nebu. I Abdullah ibn Abbas, kako je vjerodostavno preneseno od njega, rekao je da je Kur'an u noći Lejla i Kadr pušten u cijelosti iz Levhul Mahfuza u tu kuću. A odatle je spuštan povremeno u, u toku 23 godine. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da je vidio Ibrahima alaihi wa sallam naslonjenog na sedmom nebu u kući Beytul Mamur. I ona je spomenuta i u Koranu, ta kaaba na sedmom nebu. U suri Atur, Allah sallam kaže ovo je Beytul Mamur. Al-Baitul Ma'mur kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme da je to Kaaba koju obilaze meleci i dolaze klanjati i činiti tavaf i kaže da svaki dan u tu kuću uđe 70.000 meleka a oni koji su jednom ušli nikada se više ne vrate na sudnjeg dana. 70.000 meleka. Ovom umetu propisano je da hač obavi jednom u životu. To je fac. Onome koje je mogućnost. A mogućnost podrazumijeva materijalnu mogućnost i zdravstvenu mogućnost i mogućnost provodnosti puta. Za žene se dodaje još jedna, jedan uslov, a to je mahrem. Ukoliko žena ima novac, zdrava je, prohodan je put, ali nema mahrama, hađio nije farz. Nije ispunila uslove da bi obavila hađ. Poslani sam Allaho rehve sallam je obavio samo jedan hađ u životu. Mahram ne znači samo muž. Mahram može biti brat, otac, polubrat, ne znam nija, svekar može biti mahram i tako dalje. Sin. Poslanik je obavio samo jedan hač za svoga života, a to je devete godine pojiš. I to je takozvani poznat kao oprosni hač, hač kada se oprosti od, od umeta. Međutim, kad god je neko išao na umru, i ashabi su prije išli poslanika sa srnom, pod vodstvom Ebu Bekra, išli su na hač, poslani je slao hedi. A hedi to je kurban koji se zakolje kod Kabe. I nije obavezno uvijek da mora biti u obliku ovce ili deve ili tako dalje. Nego bilo šta možeš poslati vreću brašna, vreću žita. Sve što pošalješ kod Kabe da se prinese kao žrtva, da se podijeli i hedije samo se daje siromasima Mekke nikome drugome. Kad se kaže siromasi Mekke, misli se na siromahe koji se tada nalaze u Mekke. Svejedno bili stanovnici Mekke ili neko koji je došao sa strane u Mekku tada. Ko se zatekne tu na siromašani i to se zove hedi, odnosno kabenski poklon hedi, od hedija, riječ hedija, koji se daje tu. A onaj ko nije poslo hedi i nije na hađu, on kolje kurban. Poslanik je ima običaj poštivanja prema Kaabi iz velike želje. On je slao hedi, a i kod kuće je klao kurban. Klao je i kurban sallallahu alaihi wa sallam. Obavio je četiri umre. Šta je umra? Umra je posjeta Kaabi ali ne za vrijeme hađa kad se obavlja hađ. Znači čovjek dođe, obuče ih rame, manijeti umru, obavi e, tavaf, saj, ošiša se ili se obrije i nakon toga je slobodan, to je umran. propisana je što više može, poslanica se nam kaže, umra za umrom i haz za hađom uništije siromaštvo. Znači uzdižu siromaštvo od čovjeka. To je bila poslanikova sallallahu alaihi wa sallam uputa u vezi sa hadžom i u vezi sa umrom. Ostaju nam poslanikove osobine u međuljudskim odnosima počet ćemo od toga kako se poslanik sallallahu alaihi wa sallam brinuo za sebe. Jer u tim međuljudskim odnosima šarijat prvo potencira čovjekovo pravo prema sebi. Jer sjećate se onog poznatog hadisa kada je Selman el Farisi došao kod ovog drugog sahaba, zaboravio samo ime, i vidio da mu je žena raspuštena, pošto nije tad još propisan bio hijab. Pitao je šta joj je, pa je ona rekao, ne treba tvom bratu dunjalog, neće ništa, samo posti i klanja na večer i tako dalje. Onda je Sule Salman mu rekao, Tvo, tvoje tijelo ima pravo kod tebe, tvoja supruga ima pravo kod tebe i tako dalje, nabrajao mu je. U svakom slučaju, prvo mu je spomenuo, tvoje tijelo ima pravo kod tebe. Šta je to poslanik sallallahu alejhi ve selleme prakticirao kod sebe? Prvo vodio je računa o higijeni. Kad se kaže higijena, misli se ako ste čuli za izraz sunenul fitra. Ste čuli za to? Sunenul fitra to je ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem propisao što je u ljudskoj prirodi da to čisti i da to uklanja. A to su brkovi, zatim dlake ispod pazuha, dlake oko spolne, spolnog organa, ove bore na rukama, e to, tu se prljaština često sku, skuplja, naročito ko radi na poljoprivredi ili negdje, prljaština je teško da istirat, i oni preporučuju ashabima da ovu peru posebno vodi računa ovome. Zatim nokti, ručni i nožni preporučio je, odnosno rekao je da ne smije proći 40 dana da to čovjek ne ukloni. To maksimum je 40 dana. Ali može 5, 10, 15, 20, 25, ali 40 je maksimum. Naređivalo je sedmično kupanje. A to je minimalno pred džumom. Postoje tri mišljenja u vezi sa tim kupanjem, da li je obavezno ili ne. Mišljenje koje kaže da nije obavezno, da je to poželjno da je sunnet. Drugi kažu da je vađib, a možda je najspravnije treće mišljenje koje zastupa Ibn Taymih, rahmanullah, a to je da je vađib ako postoje na čovjeku neki neugodni mirisi. Kao što je znoj, kao što je miris čumura ko loži i e, slično. Ukoliko postoji neugodni miris i kaže on lađi bi tada. Ukoliko ne postoji, onda je sunnet. Zašto je on to tako rekao? Zato što on shvata da je razlog naredbi da se džumom okupa čovjek prije džume namaza poznat. A to je skup je veliki, ogroman i da ne bi nekom bilo neugodno oko tebe da budeš ovaj fin, da ne imaš neugodnih mirisa, da ne bi uznemiravao ljude oko sebe. I zato on kaže, ako ima neugodni, postoje neugodni mirisi, neki vađi bi okupa to, ukupa se i ukloniti to. Ukoliko ih nema, <clears throat> onda ostaje da je sunneti požel. Dalje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam stroko pazio na svoj zadar. Od pažnje prema zadahu najbolje ukazuje da je koristio mislak u svakoj prilici. A mislak, to je grančica drveta Erak, jedno pustinsko drvo, čiji se korijenje i grane koriste za čišćenje zuba. Koristio ga je u svakoj prilici, a posebno ga je naglasio prilikom abdesta, prilikom namaza, prije namaza, znači prije što se stupio namaz, prije spavanja, prilikom ustajanja iz, iz, iz, iz sna, znači kad se čovjek probudi, i prilikom ulaska u kuću. To je pet potvrđenih sudmeta kad se čiste zubi, kad je, kad je, kad je sudmet. A inače je propisano u svakom prostoru, u svakom stanju, a u tih pet slučajeva je posebno. U Buhari, u, u sunnetu, odnosno u Buhari, u muslimu, umdetu lahkamu, stoji hadis, učili smo da možda ste zaboravili u poglavlju o čistoći, da je uh, ušao Abdurrahman Ebu Bekrov sin i držao je u ruci misak i poslanik ga je gledao dugo. Kaže, iša, svetla sam da on hoće. Misle. Prvo iz toga kad se razumijemo da je Abdurrahman hodao ulicom, ušao poslanik po kući s misakom u ustima. A poslanik nije negirao. A tako mi je. Drugo, e, poslanik sa srdem je isto tako u društvu tih ljudi, to pred, na samrti, očitio zubom i sve koristio. Treće, drugi hadis, odmah iza njega, ovdje tu lahkamu, koji također u Buhari u muslimu, stoji da su ashabi ulazili kod poslanika sa srdem, a on je čistio zube, kaže ovaj ashab, čuo sam koliko je pritiskao zube zvuk onog mislaka škripu. Za ulazak u kuću kažu da ima običaj kad uđe u kuću poljubiti suprugu i tako dalje i volio da ima lijep i ugodan zadar prije toga. E, prilikom prije spavanja i prilikom buđenja i sna. Drugo, poslanje sredom je preporučio da se pred, pred namaz očiste zubi, a to nije moguće ako su u džematu, to ne nikom. Pet je to potvrđeno posebno maksud, a inače je u svakom vremenu koristio. Znači, vodio je mnogo računa. Drugo o čemu je vodio računa kada je u pitanju zadah i slično, neugodan miris, je da nije nikada jeo jako hranu, hrana jakog mirisa. Nije jeo luk, prazi luk, bijeli luk. Čak i drugima to nije preporučivo, nije zabranio, ali je zabranio da ko jede u sirovom gostanju da dolazi u džamiju, ali preporučivo je da ko već hoće da ih jede, da skuha ih, da taj miris malo ubije. Šta više, jeo je isključivo hranu lijepog mirisa. Volio je med, pravio je sebi sok od meda, razmuti med, pa popije. Zatim volio je mlijeko. Zatim pravio je sebi sok od hurmi. Nema tu ništa, hađija moj, samo u kantu staviš hurmi dosta i one se otapaju, otapaju, malo i kasnije iscijediš kroz ono, ima one kostorice neka. Stišniš ga, iscijediš ga da je jedan taj da koristio dva dana, posle dva dana bi proljevo ako bi šta ostalo, jer se pretvaralo u alkohol. Bile su prevelike vrućine. To je poslanik sa sada vodio računa o zada. O odjeći je također vodio računa. Nije pretjerivao, ali nije ni zanemarivao svoj odjeću. Oblačio se kao što se oblače ljudi u njegovom okruženju a za posebne prilike imao je i posebna odjeva. Znači imao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odjelo za delegacije. Drugčije, što, drugčije od naroda u kojem se nalazi, da, ne bi trebao. To se zove o, odjeća raspoznavanje, tako dalje, to nije propisano. Zato, znači ovdje se misli znači da imaš, ako se nosi ovdje pantalone, da nosiš pantalone da li će biti šire, veće i tako dalje. Ali pazi, kad se kaže ljudi ovdje, misli se na, na običaje muslimana. Znači, običaje muslimana, a ne nemuslimana. Znači, dolazi tu druga zavrana, to je da, da se čovjek ustavječuje sa nevjernicima. Znači, onako kako se muslimani nosio u tom području, u tom prostoru, u tom vremenu, tako se i poslanik sa slimama nosio. Ali najviše volio, kako prenosio Išaran i Allah vanaha, da nosi ono dugačku košulju ispod koljena ovako košulja ispod to je prilike nešto dođe ko ona arapska dolabija pijeva to mi je bilo najkomotnije i to je najviše volio nas ali nosio i drugo što budemo pri ruci nekad je nosio crvene one okrtače to nešto dođe po kaput kod nas znači što prebaci kod džube ono što nosi hođe i tako slično tome nije baš tako ali je slično. Nosio je turban, nije nosio marama onako kako sad Arapi nose, ali je nosio turban koji je imao repove iza. Znači sveže ovako i lijep ide ispod. Uglavnom od, od, od platna marame nešto ovaj, tako je nosio, zamotavao po glavi, to mu je bilo najdraže nositi. A u svakom slučaju prva generacija inače nosili su, nosili su kape, odnosno turbane. Turbane su nosili i to se smatro nekim sastavnim bijelom odjeći. To je što se tiče higijene, što se tiče odjeći. Što se tiče održavanja tijela, u smislu odmora, sna, tu je također vodio računa. Kaže Iša radi Allahu anha da nikada poslanik sa sebe nije cijelu noć proveo u ibadu. Znači, i kad su mu došli oni ljudi, ka, znate poznat na hadis, pa jedan rekao ja se neću nikada ženiti, ovaj rekao ja neću nikad spavati, ovaj rekao ja neću nikad jesti tako dana, on će uvijek postiti. On im je došao i ljutito rekao, ja klanjam, ali i spavam. Postim, ali ima dana kad ne postim i ženim se. Pa ko ostavi moj sumnet, ne pripada me. Znači, spavao je u toku noći i izbjegavao je da ne spava u toku noći. Znači, bar dio noći, nekada manje, nekada više. I to je danas vama poznato i to znaju samo oni koji rade noćne smjene, što znači ne spavat noću. Sad noćnog sna bolji je od 10 sati dnevnog sna. Znači, možda se nisu oženili zato što nisu imali novca. Recimo, Ibn Temije se nije nikad oženio, ali poznato da nije imao metka. Niti imao kuće, živio u džami. Znači, nije, u, nije, nije se ženio zbog, kao u smislu, neće se ženiti da bi, šta ja znam, i baveta radi kao što rade, recimo, ovi paroci, kršćani i tako dalje. Nego, ili nije imao vremena. Iako sumnja, možda je to, ako, ako je prenesena vjerodostana da je to rekao, možda je rekao onako da zatvori tu temu, da, da ne priča o tome šta su pravi razlozi. Allah zna samo šta su razlozi, ali nigdje nije rečeno da su to razlozi zbog toga. Na kraju krajeva, kad bi, da je neko od učenjaka i uradio to s tim razlogom, mi kažemo poslanikom su ne ti preči, a, ali mi pogriješio. A tako nije. To je krajnja granica. Ali niko od njih nije rekao da, da, se, da se nije ženio zbog toga, nego jednostavno tako im ispalo. Na kraju kraja ti koji se nisu ženili, uglavnom umrli su mladi. Nedad je umro, ima 35 godina. Oko 40. Maksimalno do 40. Ibn Taymi je isto tako umro u zatvoru. Relativno mlad. 50 i neka godina. Znači, a i prije toga je bio po zatvorima i rat je bio u to vrijeme, Tatari su bili najezda Tatara. Znači kad se uzmu sve te okolnosti, zašto se čovjek nije ženio, stotinu razloga može biti. Između ostalo poznate da je to vrijeme bilo i oskudice i nestašice. Globalne znači oskudice i nestašice, jer su tatarske najezde bile velike, ogromne i ti trgovački putevi, karavane i ostalo, sve to vrlo teško pronazilo. Allah zna najbolje. Znači, vodio je računa o tome da spava u toku noći koliko mu je potrebno. Ono što je još interesantno, da nije uvijek spavao istom, isti broj sati. Spavao je onoliko koliko je imao potrebu. Nekad je spavao dva, tri, pet, a iša radi Allah, ona kaže, kada bi poslali se srlan prespavao noćni namaz, klanio bi u toku dana 12 Znači da se dešavalo da nekad i prespava noćni namaz. Znači spavao onoliko koliko je potrebno. Što se tiče hrane, poslanik sa srnome nije izbjegavao hrana. Kaže jednom kajimu zadom mad da je jeo u skladu sa godišnjim dobom. Ono što je bilo u Medini u tom godišnjem dobu, to je jeo. Znači kad prispiju hurme, jeo je hurme kad prispije, ne znam, nija druge neke te, oni su bili zemljoradnici, jeo je to. Kad prispije drugo voće koje je bož, i to je jeo. Sjeće je jeo. Znači, sve što su ljudi pravili radili od toga, poslanik Hrvatsaleme je jeo u skladu sa godišnjim dobom koji postoji tu. Nije izbjegavao nikada lijepu hranu zbog zuhda, znači i skromnosti, nego je jeo ono što mu je olakšano. Znači ono što je imao tad. A ako je imao nešto lijepo, nije rekao neće, a je ispečenje zato što, eto, da bi bio bogobojazniji, da bi bio skromniji i tako dalje. Kad bi mu bilo olakšano pečenje, imao je pečenje i najviše je volio plečko. I kaže sahabi da bi nekada uzeo plečko i grizo je ovako s objema rukama. Da li bi zagrizao? Salomano. Znači, nije izbjegavao hranu da bi bio skromniji, da bi bio bogobojazniji, ali nije se sikirao ako nešto bude i slabo, kao što je sirće. Jednom je došao, tražio ima hrane, kaže imamo samo sirće, kaže dajte sirće. Ja rekao da dajte sirće? Ne, rekao je, da je srće odlična čorba, srće odlična čorba, srće odlična čorba. Nije pretjerivao, ali nije ni s druge strane zanemarivao. Znači, jeo je onoliko koliko mu je potrebno. U nekim prilikama je dozvoljavao sahabima da jedu i malo više. Kaže Buhureyra, radi Allahu anhu, kao što bileži imam Buhari, da je jednom prilikom bio pred džamijom gladan. I naišao Omer i kaže mu Horeje, ja ću njega sad pitat o jednom majetu, a zna je Horeje o tom majetu. Samo ne bil ga Omer pozvao na ručak. I on upita Omer, Omer njemu kaže i ode. Ništa. Izađe mu Bekr. Opet i njega pita isti ajet. Evo Bekr odgovori i ode. I kada je naišao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nasmio se i vidio o čemu se radi. I kaže mu o Ebu, Ebu Hir, poslani ga zvao Eba Hir. I kaže Ebu Hureyre, govorio kasnije o toku života, ljudi me zovu Ebu Hureyre, a poslanik me zvao Ebu Hir. A meni je draže Ebu Hir. I kaže Ebu Hir, Ebu Hir, hodi sa mnom. Kad su došli kući, pita ima li Kaže, nema ništa, ima samo ova posuda. U toj posudi bilo malo nešto neke lupa. Da li je bilo mlijeko ili umak ili ne znam šta su šta je bilo. Ali jedna posudica. Kaže njemu poslanik sa sredlom, idi i pozovi sve one koji su u sofi. A sofa, to je bio jedan pregrađeni dio poslanikove džamije, koji je bio namijenjen za ljude koji su učinili hijđru, iz dalekih arapskih plemena, a nisu imali u Medini nikog, ni kuće, ni porodice, ni ništa. I to je poslanik odredio, pregradio taj dio džami i tu su oni živjeli. Bilo ih je negdje oko stotina. Nekad do dvije stotine zavisi, neki su dolazili pa se snalazili, a neki su ostajali. Evo Horeire je bio jedan od tih koji je živio u Sofiju. Kaže, pozovi ih kaže Ebu Hureyre, gledam onu posudu, a znam koliko njih ima, ali morao sam poslušati poslanika sa Kada su došli, ljudi posjedali, grupa po grupa je ulazila, pošto su sobice bile male. Ulazili su, kaže Ebu Hureyre, dodaje ljudima. I Ebu Hureyre doda jedno, ovaj drugi vrati, pa ovaj drugom, pa treći, pa... I tako jedna grupa izađe, uđe druga. A ta posljedica mama, vjerojatno to je onako. I kada su se svi napili, kaže poslanik Selem, ostali smo ja i ti. Evo ti popi. Popije jednom, vrati posle Selem. Kaže, pi još. Popije još, pi još. I tako nekoliko puta me vraćao, kaže, mu vrede, a malo poslaniče, nema više gdje stati. Znači, nema više mjesta. Ibn Hajar i drugi učenjaci na osnovu ovog dijela hadisa kažu da je poslanik dozvolio znači u nekim prilikama, prigodama kad čovjeku se posebno sviđa jelo ili kada je neka posebna gozba ili svadba i tako dalje, da može nekad malo više pojesti od umjereno koliko inače je. Ali ako prigoni ovako stalno, ako neki neće, otko, najmršaviji ovdje, onda može naići na probleme. Što se tiče stanovanja, sallallahu alejhi ve sellem. u ajetima se spomine također i u hadisima, da mu je ponuđeno hoće li biti vladar i poslanik ili će biti običan čovjek i poslanik. Pa je odabrao da bude običan čovjek i poslanik. A ne vladar i poslanik. Zatim mu je bilo nuđeno zemaljske riznice ili ahiret, pa je odobro ahiret. A od ovoga svijeta imao je samo po jednu sobicu za ženu. Nije imao ni toaleta unutra. unutra. E, samo Allah, ali ga sam nuždu su vršili lani na planu. I poslanik i njegove supruge i djeca sobice su bile tolike da je tek toliko mogao učiniti sečtu. Znači sobice su bile, mala kaže, iša radi Allah lana kako bude žima muslim, kada bi poslanik sa selom najveće klanio, znači odrasto čovjek srednje visine, klanja i kad se spusti na seždu, kaže, mene bi malo gurno da noge pomaknem da može na seždu pasti ona nije imala s, s nogama na, gdje na drugom mjestu. Kad se podigne, onda ona pruži noga. A što se tiče visine, prenose sahabi da jednostavno tu odrasta čovjek glavom je skoro dodirivo plav. Tako li je? Znači, ko nameće sa standarda životne i nameće kako će se kuće praviti, kolike će se kuće praviti, po kakvom standardu? Su znači, muslimani li nisu? Nisu. I zbog toga i to ima puno mesela koje, se, koje su vezane recimo za siromaštvo i imućstvo ko je siromašan, ko je bogat, kome pripada zakat, kome ne nekada ovi standardi, ne možeš uzeti recimo britanski standard za siromaštvo jer oni u potrošačku korpu uračunavaju laptop a to se ne može uzeti obzir kada su, kada su gledaju ti širijetski propisi i tako da. Dobro nije vodio računa o tome poslanik sa srnem, odnosno zadovoljio se s tim, e, s tim malo. Koliko je imao, toliko je trošio. Bilo je vremena kada nije imao, bilo je vremena kada je imao, a iša radi Allah ona kaže prošlo bi i po dva mjeseca, a ne bi se vatra zapalila u njegovoj kući. To znači da nisu imali šta jest. Pa Aisha, pitali, pitali su Aisha šta ste jeli, kaže jeli smo hurme i vodu. Po dva mjeseca. A iša radi Allah Anha kaže da se poslanik za selem nikada nije najeo pogače znači to što su oni pravili od tog brašna dva dana za redom. Ako su imali jedan dan, drugi nisu. Izašao bi nekad vani od gladi. Jednostavno nije mogu spavati. Pa bi onda ne, pozvao ih neko i tako dalje. Razboljevao se nije poslanik sa srnem bio imun na bolesti. Jednom prilikom, kako se bilježi u pao je iz konja mjesec dana je bio postav. Obilazili ga. Pa znate poznati događaj da je bolovao i od sihra jedno vrijeme da su ga i uvijek opsirali. Sve to poslanik sa srnem preživljava. Tu ćemo stati sa poslanikovom odnosom prema samom sebi još trebamo dodati da je izrazito volio mirise, da je tijelom umirisalo inače samo po sebi, a da je upotrebljavao mirise, mazao je kosu, surmu je upotrebljavao, a kakav mu je bio odnos prema drugima? Počevši od roditelja, pa prema suprugama, pa prema rodbini, kad kažemo roditelje, mislimo na mrtve roditelje,